17 skirsnis Keista, bet toje savotiškoje simfonijoje, kurioje Marijus gyveno nuo to laiko, kai pamatė kozetę, praeitis net ir labai nesena paliko tokia miglota ir tokia tolima, kad jam visiškai pakako to, ką pasakė kozetė. Jam net netėjo į galvą jai papasakoti apie naktinį nuotikį lūšnoje, apie tenardie, apie jos tėvo keistą elgesį, rankos nusideginimą ir nesuprantamą pabėgimą. Marijus beregint visą tai užmiršo. Vakariais neatsimindavo, ką buvo daręs rytą, kur pusryčiavė, su kuo kalbėjęsis. Jausise skambėjo melodijos, kurios jį darė kurčia visoms kitoms mintims. Jis egzistavo tik tomis valandomis, kada matydavo kozetę. Ir visai natūralu, kad tuomet, būdamas danguje, jis užmirždavo žemę. Abu ilgesingai nešė nesuvokimą be kūnių malonumų naštą. Taip gyvena nakvišos, vadinami įsimylėjėliais. Deja, Kas nėra viso to pergyvenęs? Kodėl ateina valanda, kada mes paliekame šią žydrynę? Ir kodėl gyvenimas dar tveria ir po to? Meilė beveik ištisai atstoja mąstymą. Meilė ugningas viso kitko užmiršimas. Nagi pareikalaukite iš aistros logikos. Žmogaus širdyje taip pat sunku rasti absoliutų logišką ryšį, kaip dangaus mechanizme tobulą geometrinę figūrą. Kozetė ir Marijui niekas nebeegzistavo, tik tai Marijus ir Kozetė. Visas pasaulis aplink juos buvo nugarmėjęs į keurymę. Jie gyveno aukso akimirką. Nieko nebuvo prieš akiją, nieko užpakalyje. Marijus vargor pagalvodavo, kad Kozetė turi tėvą. Jos smegenyse viešpatavo užmirštis būdinga pakimui. Apie kągi kalbėdavosi įsimylėjusiai, mes jau matėme apie gėles, apie krekždutes, apie saulėlydį, apie menulio užtekėjimą, apie visokius svarbius dalykus. Jie vienas antram pasisakė viską, įskyrus viską. Įsimylėjusių viskas, niekas. O tėvas, realiai įvykiai, lindynė, banditai, tasai nuotikis, kam visą tai? Ir ar taip jau tikra, kad tas košmaras iš tikrųjų buvo? Jie gyveno dviese, dievino vienas antrą, štai ir viskas – Nieko kito nebūti nebuvo. Galimas daiktas pragaras išnyksta už mūsų dėl to, kad mes pasiekėme rojų. Ar yra kas matęs demonų? Argi jie egzistuoja? Argi mes esame drebėję? Argi esame kentėję? Nieko to neatsimename. Rausva šydas dengia visą tai. Taigi šitaip ir gyveno tie dvi būtybės, nepasiekiamuose aukštumose, toje nerealybėje, kuri pasitaiko gamtoje, nei nadire, nei zenite – tarp žmogaus ir serafimo viršum žemės nešvarybių, po pačiu eteriu debesyje, beveik be kūniai visiškai pavirtę dvasia ir ekstaze, jau per daug iškilnus, kad galėtų vaikščioti žeme, dar per daug žmogiški, kad galėtų išnykti žydrynėje, panašus jie tomus dar nenusėdusius tirpinyje. Gyveno tarytum už likimo ribų, nežinodami įprastinių vėžių. Vakar dienos, šios dienos, rytojaus – už burtų salpstančios plevenančios būtybės. Kartais sakytum tokios lengvos, jo galėjo pakilti į beribę erdvę, beveik pasirengusios kristiem žinybę. Šitaip liuliuojami jiedu miegojo būdėdami, o puikiai idealo užmigdytos tikrovės letargija. Kad ir kokia buvo graži kozetė, Marijus kartais užsimerkdavo jos akivaizdoje. Užmerkti akis tai geriausias būdas regėti sielą. Marijus ir Kozetė neklausinėjo savęs, kur juos šitai nuves. Jie tarėsi pasiekę kelio pabaigą. Žmonės turi keistą pretenziją, jie nori, kad meilė juos kur nors nuvestų. Trečias skyrius, pirmieji šešėliai. Žanas Valžanas nič nieko neįtarė. Kozetinė tokia svajinga kaip Marijus buvo linksma ir to pakako Žano Valžano laimiai. Kozetės mintys, jo švelnus rūpeščiai, Marijaus paveikslas pripildęs jo sielą – nieku nepakenki nuostabiam jos dailaus, nekalto ir šypsančio veidelio tyrumui. Ji buvo tokiame amžiuje, kada mergelė neša savo meilę kaip angelas lelyje. Taigi Žanas Valžanas buvo ramus. Antra vertus, kada įsimylėjusiųjų tarpė vyrauja darna, viskas eina kuo puikiausiai – kokį nors trečiąjį, kuris galėtų sudrumsti jų meilę, jie laiko visiškoje nežinioje smulkiomis atsargumo priemonėmis, kurios visada vienodos visiems įsimylėjusiems. Kozetė, sakysim, niekomet neprieštaraudavo Žanui Valžanui. Jis nori pasivaikščioti puikų tėvelį, jis nori pasilikti namie labai gerai, nori praleisti vakarą su Kozete, jis užžavėta – Kadangi jis visada išeidavo iš jos 10 valandą, tai Marijus tais atvejais ateidavo į sodą tik tada, kai būdamas gatvėje išgirsdavo kozetę atidarant stiklines priebučio duris. Nereikia nei sakyti, kad dieną Marijaus čia niekomet niekas nematydavo. Žanas Valžanas net visai buvo užmiršęs Marijų. Vieną kartą rytą jis tarė kozetėje, žiūrėk, tu nugarą kažko įsibaltinai. Praeitą vakarą Marijus iš džiaugsmo buvo apkabinęs kozetę ir jai netyčia pasitaikė atsišlieti į sieną. Senoji Tusenė anksti eidavo gulti apsiruošusi, įte galvodavo tik apie miegą ir lygiai kaip Žanas Valžanas nič nieko nežinojo. Marijus niekartų nebuvo į namus įkėlęs kojos. Kai jis būdavo su kozete, Jie slėpdavosi įdoboje ties priebučių, kad jų negalėtų kas pamatyti ir išgirsti iš gatvės, ir ten sėdėdavo dažnai nei nesišnekėdami, o tik žiūrėdami į medžių šakas patenkinti, kad gali 20 kartų per minutę vienas antram paspausti rankas. Jei tomis akimirkomis už 30 žingsnių būtų trenkęs perkūnas, jie to nebūtų pastebėję. Taip giliai vienos svajos pasinerdavo ir nugrimzdavo į antros svajas. Nekaltos vaiskios sielos – Giedro šviesios valandos beveik visada vienodos. Tokia meilė tai lelyjų žiedlapių ir balandžių plunksnų sukurys. Tarp jų ir gatvės buvo visas sodas. Įeidamas ir išeidamas Marijus kiekvieną kartą rūpestingai statydavo virbą geležinėje tvoroje taip, kad nebūtų matyti nei mažiausios netvarkos. Paprastai jis pasišalindavo apie vidurnaktį ir grįždavo pas kurfeiraką. Kurfeirakas sakydavo Baoreliui – Ar patikėsi, Marijus dabar grįžta namo pirmą valandą ryto. Baurelis atsakydavo, kokį tu nori. Seminaristas tai parako statinė. Kartais, kur feirakas susinėręs ant krūtinės rankas ir nutaisęs rimtą miną, sakydavo Marijui, jaunuolį, jūs išklydote iš doros kelio. Kur feirakas žmogus praktiškas nepalankiai žiūrėjo į tą neregimo rojaus atspindi Marijaus veidą. Jis nebuvo linkęs į nežemiškas aistras. Jos vesdavo jį iš kantrybės ir jis kai kada pareikalaudavo, kad Marijus grįžtų į tikrovę. Vieną rytą jis padarė jam šitokią pastabą. Mano brangusis. Dabar tu man atrodai žmogumi gyvenančių mėnulyje, svajų karalystėje, iliuzijų krašte, sostinėje, kuri vadinasi Muilo burbulas. Na, būk geras vyrukas, pasakyk, kuo jį vardu bet niekas negalėjo priversti Marijaus prasitarti. Jis būtų veikiau davę savo nagus nuplėšti, negu ištaręs vieną iš trijų skiemenų sudarančių tą slėpiningą vardą Kozetį. Tikroji meilė spindulinga kaip aušra ir nebyli kaip kapas. Tačiau kurfeirakas matė vieną permainą – laimę šviečianti savo bičiulio nekalbumą. Per tą saldų gegužės mėnesį Marijus ir Kozetį patyrė begalinę laimę, būtent kivirčytis ir sakyti vienas antram jūs, vien tik dėl to, kad paskui būtų maloniau sakyti tu. Ilgai pasakoti vienas antram su mažiausiomis smulkmenomis apie žmonės, kurie jų visiškai nedomino. Dar vienas įrodymas, kad žavingoje operoje, kuri vadinama meilė, libretas beveik nieko nereiškia. Marijui klausytis, kaip Kozetė kalba apie sukneles, Kozetei klausytis, kaip Marijus kalba apie politiką klausytis, prisiglaudus prie vienas antro, kaip darda karietos Babilono gatve, žiūrėti į tą pačią žvaigždę danguje, į tą patį žibuką žolėje, tylėti drauge, tai daug didesnis malonumas negu kalbėtis ir taip toliau, ir taip toliau. Tuo tarpu artėjo audra. Vieną vakarą Marijus traukė į pasimatymą invalidų bulvarų. Paprastai žingsniuodavo nuleidęs galvą. Jis buvo jau besukas už pliume gatvės kampo, kai visai arti išgirdo tariant. Labas vakaras, ponas Marijau. Jis pakėlė galvą ir pažino Eponiną. Tai jam padarė keistą įspūdį. Jis niekarto nebuvo pagalvojęs apie tą merginą nuo tos dienos, kada jinai jį atvedė į pliume gatvę. Jis nematė jos ir ji visiškai dingo jam iš atminties. Per ją pasiekė savo dabartinę laimę, jis turėjo būti jai tik tai dėkingas, tačiau šis susitikimas jam buvo nesmagus. Klaida manyti, kad meilė, jeigu ji laiminga ir skaisti, veda žmogų į tobulybę. Jinai jį teveda, kaip jau esame parodę į užmirštį. Šitame būvyje žmogus užmiršta būti blogas, bet užmiršta ir būti geras. Dėkingumas, pareiga, patys esmingiausi ir įkiriausi atsiminimai dingsta. Bet kuriuo kitų laikų Marijus būtų kitaip kalbėjęs su Eponina. Galvodamas tik tai apie kozetį, jis net nelabai aiškiai suvokė, kad ši Eponina vadinasi Eponina Tenardyje ir kad jos pavardė įrašyta jo tėvo testamente. Ta pati pavardė, dėl kurios prieš keletą mėnesių jis būtų su tokiu įkarščiu pasiaukojęs. Mes rodome Marijų tokį, koks jis buvo. Net jo tėvo paveikslas truputį buvo nublyškęs jo sieloje nuo ryškių meilės spindulių. Jis atsakė šiek tiek sutrikęs. A, čia jūs, Eponina. Kodėl man sakote jūs? Ar aš jums ką blogo padariau? Ne, atsakė jis. Žinoma, jis nieko prieš ją neturėjo, toli gražu. Tik tai jauti, kad dabar negali kitaip elgti. Sakydamas kozetėje tu, jis turi sakyti jūs, Eponinai. Jisai tylėjo, todėl jį sušuko. Pasakykitegi, paskui ji nutilo. Atrodė, kad šiai būtybei, kitados tokiai nerupestingai ir žūliai, pritrūko žodžių. Ji mėgino nusišypsoti, bet negalėjo, jį vėl prabilo. Na? Paskui nutilo ir nuleido akis. Labanakt ponas Marijau, staiga tarė jie džariai ir nuėjo savo. Ketvirtas skyrius. Kebas angliškai rieda, o žargoniškai loja. Kita diena, o tai buvo birželio trečioji, 1832 metų birželio trečioji, data pažymėtina dėl rimtų įvykių, kurie pakibo tuo laikotarpiu Paryžiaus horizonte, nelyginant audros debesys, Marijus temstant ėjo tuo pačiu keliu kaip ir vakar, su tomis pačiomis susižavėjimo kupinomis mintimis širdyje, ir staiga tarp bulvaro medžių pastebėjo artėjančią eponiną. Dvi dienos pagrečiui, tai jau buvo per daug. Jis greitai apsigrėžė, pasuko iš bulvaro ir patraukė į pliume gatvę kitų kelių, princo gatvę. Šit kodėl Eponina nusekė paskui jį lygi pat pliume gatvės. To jį dar niekomet nebuvo dariusi. Iki šiol jį tik žiūrėdavo jį, kai jis eidavo bulvaru, net nesistengdama su juo susitikti, ir tik vakar pamėgino jį pakalbinti. Taigi Eponina ėjo iš paskos, bet jis jos nepastebėjo. Ji pamatė, kaip jis atstūmė tvoros virbą ir įsmuko į sodą. Žiū, tarė į savo, jis drožė į namus. Ji prisertino prie tvoros, pačiupinėjo virbus vieną po kito ir lengvai surado tą, kurį buvo atstūmęs Marijus. Niūrių tonu ji pašnipždomis sumurmėjo. Na jau ne, paukštelį. Jie atsisėdo ant tvoros cokolio prie to virbo lyg jį saugotų. Tai buvo kaip tik tame kamputyje, kur tvora rėmėsi gretimą mūrinį aptvarą. Ta vieta gaubė tamsa ir Eponinos visiškai nesimatė. Šitaip jį ištūnojo daugiau kaip valandą, nejudėdama, užgniaužusi kvapą, kankinama savo minčių. Apie 10 valandą vakaro vienas iš dviejų ar trijų pliume gatvės praeivių, senas pavėlavęs buržuo, kuris skubėjo kuo greičiau prasmukti pro šią nykę vietą, turinčią blogą vardą, Eidamas pro sodo tvorą, kaip tik prie kampo, kur tvora remiasi į mūrą, išgirdo duslų balsą grėsmingai tariantį. Aš jau nesistebėčiau, jei iš čia ateidinėtų kiekvieną vakarą. Praeivis apsidairė aplinkui, nieko nepamatė, bet nedryso pažiūrėti į tamsų į kampą ir labai nusigando, jis paspartino žingsnį. Tas praeivis nebereikalos skubėjo, nes netrukus į pliume gatvėje suko šešetas vyrų – Jie ėjo paliai pat mūrą pavieniui tam tikrų atstumų vienas nuo kito ir jos galėjai palaikyti į kaušusią naktinę sargybą. Pirmasis priejas prie geležinės odo tvoros sustojo ir palaukė kitų, po akimirko susirinko visą šešetas. Vyrai ėmė patilomis šnekėtis. Čiontis, tarė vienas iš jų. Ar sode yra kebas, paklausė kitas. Nežinau. Dėl viso ko atsinešiau kamoliuką, duosime jam pakramtyti. Ar turi mastikos stiklaišiui išremti? Išgrūsti langą naudojantis mastikos pleistrų. Prispaustas prie lango pleistras neleidžia nukristi stiklo šūkims ir apsaugo nuo triukšmo. Autoriaus pastaba. Turiu. Tvora sena, tarė penktasis kalbėjęs pilvašnekio balsu. Jo geriau, tarė antrasis. Vadinasi, ji necyps, kai strykų griešim ir bus nesunku ją pravirbinti. Šeštasis, kuris iki šiol dar nebuvo atvėręs burnos, ėmė tyrinėti tvorą, kai buvo dariusi ponina prieš valandą, iš eilės mėgindamas kiekvieną virbą ir atsargiai jos judindamas. Šitaip jis priejo virbą, kurį buvo išklibinęs Marijus. Jau jis buvo bečiumpas už to virbo, bet kažkieno ranka netikėtai išniro iš tamsos ir nusileido jam ant pėties, jis pajuto smarkų stūmį į krūtinę ir kimus balsas negarsiai ištarė. Čia yra tebas. Tuo pat momentu jis pamatė prieš jį stovintį išbliškusią merginą. Vyriškis pajuto sukrėtimą, kokį visuomet sukelia netikėtumas. Jis šlykščiai įsišėpė. Nėra baisesnio reginio už sutrikdytą žvėrį. Vien išgastinga jo povyza gastina. Jis atsitraukė ir sumurmėjo mikčiodamas. Kas čia per šliundra? Jūsų duktė. Iš tikrųjų čia buvo Eponina ir kalbėjo jis su Tenardyje. Pasirodžius eponinai prisertino penketas kitų atseit klaksų, plačiasnukis, babe, momparnasas ir brižonas. Tyliai nesiskubindami, netardami nė žodžio, tiems nakties žmonėms būdinga šiurpus lietumas. Jų rankose galėjai žiūrėti kažkokius baisingus įnagius. Plačiasnukis laikė lenktas žnyplės, kurias vagis vadina skepetėlėmis. O kągi tu čia veiki, ko iš mūsų nori, ar iš galvos įsikraustiai? Sušuko ten ar kiek galima šaukti, kalbant įlomis ko atėjai mums kliudyti. Eponina ėmė juoktis ir šoko jam ant kaklo. Aš esu čia dėl to, tėveli, kad noriu čia būti. Ar man jau nevalia pasėdėti ant akmenėlių? Bet jums tai nereikėtų čia būti. Ko jūs atėjote, jeigu čia sausainis? Juk aš sakiau, manjonai, čia nėra kas veikti. Pabučiuogi mane, brangusis tėveli, kaip ilgai jūsų nemačiau, vadinasi, jūs laisvas. Ten ardie mėgindamas atstumti, Eponina prašvokšti. Gerai, pabučiavai ir užteks, taip aš laisvas, neuždarytas, o dabar eik savo. Bet Eponina jo nepaleido ir dar karščiau ėmė įglamonėti. Mielas tėveli, kaip jūs pabėgot? Bet ir galvą jūs turit, jeigu iš tenisi ką panojot. Papasakokit man, o mama, kur mama? Papasakokit man apie mamytę. Tenardė atsakė, jis sveika, bet tikrai nežinau, paleisk mane ir neždinkį, sakau tau. Jokių būdų aš nenoriu neždintis, tarė ponina, maivydamasi, kaip išlepintas vaikas. Jūs mane varot, o aš jau keturi mėnesiai, kai nemačiau jūsų ir vos kartą spėjau jūs pabučiuot. Ir vėl apkabino tėvui kaklą. Po velniūna ir kvailystis, tarė babe. Skubėkim, tarė plačiasnukis, ko gero dar vižlai užklups. Pilvašnekio balsas padeklamavo šį dvieilį. Ne nauji metai šį dieną bučiuoti su tėte gana. Eponina atsisuko į penketą banditų. Žiūrėk, čia ponas Briužonas, sveiki ponas Babe, sveiki ponas Klaksų, negi jūs manęs nepažįstate, ponas Plačiasnuki, kaip sekas Momparnasai. Nebijok, visi tave pažino, sumurmėjo tenardie, sveika ir sudė ir dink iš čia, palik mus ramybėje. Dabar metas vištoms miegoti, o lapėms vaikščioti, tarė Momparnasas. Pati supranti, kad mes turim šitčionais padirbėti, pridūrė Babe. Eponina čiupo Montparnasą už rankus. Saugokis įspėjo tas, įsipjausi, aš turiu geleštę rankoj. Montparnasai, mielasis, labai švelniai atsakė Eponina, žmonės turi vieni kitais pasitikėti. Ar aš nesu savo tėvo duktė? Ponas Babe, ponas Plačiasnukį, juk man jūs pavedėt išaiškinti reikalą. Įsidėmėtina, kad Eponina nekalbėjo argo. Nuo to laiko, kai jis susipažino su Marijum, šie atkari kalba pasidarė jai neįmanoma. Savo mažute, silpna ir kaulėta rankute, panašiai į skeleto ranką, jis suspaudė storų surambėjusius plačiasnukio pirštus ir kalbėjo toliau. Jūsgi žinot, kad aš nesu kvaila. Juk manim visados tikėdavot, kai prireikdavo, aš jums pasitarnaudavau. Na juk aš čia teiravaus ir jūs tik bereikalo lendat į pavojų, štai kas yra. Aš jums prisiekiu, kad šitame name jums nėra ko veikti – ten tik vienos moterys, tarė plačias nukis. Ne, visos įsikrausti, bet žvakės pasiliko, tarė babe. Ir jis parodė paninai šviesą, mirgančią pro medžių viršūnės vilos mansardoje. Tai tu senė dar nebuvo atsigulus į džiaustį skalbinius. Eponina griebėsi paskutinės priemonės. Na tai kas, tarė jį, čia labai neturtingi žmonės, šiame namiukštėje ne vieno sūnė rasite. Eik po velnių, sušuko ten ardie. Kai atversim aukštinkojom visą namą ir išnaršysim nuo rūsio iki palėpės, tada pasakysim tau, ko ten yra – geltonukų, baltukų ar variokų. Ir pastumęs ją į šalį, žengė į priekį. Ponas Momparnasai, bičiuli mielas, tarė Japonina, jūs toks šaunus vyrukas, prašau jūs neikit, saugokis įsipjausi, vėl įspėjo Momparnasas. Tenardie pareiškė jam įprastų ryštingų tonų, keliauk savo fėją ir palik vyrus dirbti savo darbą. Eponina paleido Montparnaso ranką, į kurią vėl buvo įsikibus ir tarė, tai jūs norit eiti į tą namą. Tik nosį įkišti šaipydamasis atsakė pilvašnekys. Tada jas išlėjo nugarą į tvorą, atsistojo veidų į tuos lygidantų ginkluotų šešis banditus, kurie naktį buvo panašus į demonus, ir tylių tvirtų balsų tarė, na, o aš nenoriu. Jie apstulbo iš nustebimo. Tik pilvašnekys nesiliovė kiknojas, jis vėl prabilo, draugužiai, klausykit, čia kas kita – Dabar aš jums pasakysiu viską. Pirmiausia, jeigu jūs įeisit į sodą, jei paliesite tvorą, aš imsiu rėkt, pradėsiu belsti į vartus, sukelsiu žmonės, pašauksiu policininkus. Jie sučiups visą jūsų šešetą. Ji gali tai padaryti, tyliai tarė Tenardie Brižonui ir Pilvašnikiui. Ji pakratė galvą ir tarė, o pirmiausia, mano tėvą. Tenardie priejo prie jos. Toliau nuo mane senį įspėjo jį. Jis pasitraukė niurnėdamas pro dantis, kasgi jai pasidarė ir pridūrė, kalė. Ji prapliupo baisių jokų, kaip jums patinka, bet vis tiek neįeisit. Aš nesu kalė, aš vilko duktė. Jūs šešetas, bet kas man? Jūs vyrai, na gerai, o aš moteris, aš jūsų visai nebijau, nemanykit. Aš jums sakau, kad neįeisit į šitą namą, nes man tas nepatinka. Tik prieikit, aš pradėsiu lot. Aš jums jau sakiau, kebas tai aš. Man nusispjauti jūs visus, eikit savo keliais, jūs man įkirėjot, neždinkitės kur tinkami, bet čia nesirodykit, aš jums draudžiu, jūs mane peiliu, o aš jūs šlepete man vis tiek, nagi tik lyskit, pabandykit. Nusikvatojus į vėl žengtelėjų banditus, jos mina buvo širpi. Po šimts aš nebijau. Vis tiek šią vasarą teks badauto žiemą šalt. Stačiai jokingi žiopliai tie vyrai, jie mano, kad jų gali bijot mergiščia. Bijot ko, kurgi ne? Tai jūsų raganos meilužės lenda iš baimės polovo, kai jūs įmate rėkaut ar ne? Aš netokia, nieko nebijau. Jį įsmeigė į tenardiekis ir tarė, net ir jūsų. Paskui degančių vaidoklių žvilgsnių perleidusi banditus, kalbėjo toliau. Lyg mane vis tiek, ar mane ras rytoj kas nors ant pliume gatvės grindinio, papjauta tėvo durklų, ar po metų aptiks senklų tinkluose, ar prie gulbių salos tarp senų supuvusių kamščių ir paskandintų šunų. Čia jį turėjo nutilti, jai ėmė purtyti sausas kosulys, į siauros silpnos krūtinis veržėsi gargėjimas. Jį varė toliau. Man tik reikia sušukt, be matant subėg žmonių ir šmakšt, jūsų šešetas, o už mane visi. Tenardie mėgino žengti į ją. Nesertinkit, sušuko jį. Jis sustojo ir švelniai tarė jai. Na gerai, sutinku. Aš prie tavęs neįsiu, tik tu nešauk taip garsiai. Dukrelė, tai tu nori mums sugadinti visą reikalą, bet juk mums reikia užsidirbti duoną – Tai tu jau nemyli savo tėvo. Jūs man įgrysot, atsakė ponina. Bet juk mums reikia gyventi, valgyti, stipkit. Tai tarus jie atsisėdo ant voros įsikišimo ir užniuniavo. Akutės meilios, kojytės dailios, tik veikti nėra ko. Alkūnė pasirėmusi į kelį smakrą pasidėjusi ant delno, jie beingai supo koją. Pro suplyšusią suknelę buvo matyti liesi raktikauliai. kauliai. Netoli stovinti žibinta švietė jos profilį ir figūrą. Sunku būtų buvę įsivaizduoti ryštingesnį ir nuostabesnę pozą. Šešitas plėšikų suglumė ir paniūrė, kad šitą mergiščią verčia niekais visą jūsų manimą pasitraukė į žibinto stulpo šešėlį ir ėmė tartis, guščiodami pečiais pažeminti rysiutę. O ji tuo tarpu ramiai ir atšiauriai žiūrėjo į juos. Jei kažkas įstrigo į makaulę, tarė babe. Turi būti priežastis, ar tik nebus įsimylėjusi tą senį, Vis dėlto apmaudu praleisti tokią progą. Dvi moterys, senis užpakalinėme kieme, ant langų neblogos užuolaidos, senis turbūt žydas. Man atrodo operacija pelninga. Na gerai, jūs eikit visi ten, sušuko man parnasas, tvarkykit reikalą, aš pasiliksiu su mergiščiau, jeigu jį krustels. Ir žibinto šviesoje blikstelio atlenktas peilis, kurį jis laikė rankovėje. Tenardie nekalbėjo nei žodžio, matyt buvo pasiruošęs viskam – Briužonas, kuris jų tarpe buvo laikomas lyg ir orakulų ir, kaip žinoma, sumanė operaciją, tuo tarpu dar tylėjo. Jis atrodė susimastęs, jis garsėjo kaip žmogus, kuris nieko nebijo ir visi žinojo, kad vieną kartą jis tik iš tuščio pagirūniškumo iki paskutinio daikto apiplėšė policijos postą. Be to jis pasmuodavo eilės ir dainas ir dėl to turėjo didelį autoritetą. Babė jį paklausė, o ką tu pasakysi, Briužonai – Brižonas dar valandėlę patilėjo, paskui ir šiaip ir tai pakraipęs galvą, pagaliau ryžosi tarti žodį. Štai kas, šį ryt užėjau du besipešančius žvirblius, o vakare štai susidūriau su vaidinga moteršia. Tas nei gera, eime iš čia. Jie nuėjo. Eidamas man parnasas burptelėjo, vis tiek, jei būtų reikėję, būčiau jai užtvojęs. Babė jam atsakė, o aš ne, prie damų aš nekišuletinu. Prie gatvės kampo jie sustojo ir tylutėliai pasikeitė šiais mislingai žodžiais. Kur nakvosim šią nakt? Po Pantenu. Pantenas Paryžius, autoriaus pastaba. Tenardie, ar turi vartų raktą? Aišku. Eponina, kuri nuo jų nenuleido akių, matė jos nueinant tuo pačiu keliu, kuriuo buvo atėję. Jie atsistojo ir pasieniais patvoriais linko paskui juos. Šitaip jos nulidėjo iki bulvaro. Ten jie įsiskirsti – ir ji matė, kaip šeši vyrai dingo tamsoje, lyg tirpte joje ištirpo. Penktas skyrius – kas lypi naktyje. Banditams pasišalinus, pliume gatvėje gavo savo ramę naktinį išvaizdą. Tai, kas tiką įvyko šioje gatvėje, niekiek nebūtų nustebinę girios. Aukštų medžių tankumynai, krumokšniai, viržynai, tankiai susipinusio šakos aukšto žolės gyvena niūrų gyvenimą. Žmogaus nelikėta knipždynė čia pastebi bet kokią umai pasirodžiusią neregimybę. Tai, kas yra žemiau žmogaus. Prorūkai žiūri tai, kas aukščiau žmogaus. Ir naktį ten sueina akistaton daiktai mums gyviesiems nežinomi. Laukinė čiauri gamta įsigasta, pajutusi artėjant tai, kas ant gamtiška. Tamsos jėga pažįsta vieną kitą ir tarp jų laikosi paslaptinga pusiausvyra. Dantys ir nagai privengia to, kas nepagaunama jų slėmis. Kraugeriškas gyvuliškumas, nepasotinama išalkė apetitai, tykoja grobio, nagais ir dantimis ginkluoti instinktai, kurių šaltinis ir tikslas pilvas, neramiai uostinėje ir dairos įduluojančią beistrę vaiduoklišką, maršką apsigaubusią būtybę, kuris su šiuo miglotų plevesuojančių apdangalų jiems atrodo gyvenant negyvą ir klaikų gyvenimą. Šie padarai grubios materijos įsikūnymas – nesamoningai bijo turėti reikalą su nepriepiama tamsa, kurios kondensuotas gumulėlis ir yra nežinoma būtybė. Juoda figūra užkerta kelią plėšriam žvėriui ir jį sustabdo vietoje. Kapų gyventojai gazdina ir trikdo urvo gyventoje. Nuožmybė bijosi klaikybės. Vilkai atbuli traukiasi nuo vilkato. Šeštas skyrius Marijus tiek grįžta į tikrovę, jog duoda kozetei savo adresą. Tuo metu, kai šį savotišką šuo žmogaus pavidalo ėjo sargybą prie geležinės tvoros ir šešetas banditų pasitraukė nuo mergiščius, Marijus sėdėjo šalia kozetis. Niekad dangus dar nebuvo toks žvaigždėtas ir puikus, medžiai tokie virpulingi, žolynų kvaptis tokia stipri, niekad čiauždėsys paukščių miegančių lapose nebuvo toks švelnus, niekad visatos harmonija taip nesiderino su vidinė meilės muzika – Niekad Marijus nebuvo tiek įsimylėjęs, toks laimingas, toks užavėtas. Tačiau kozetė jis rado nusiminusią. Paraudusios akis rodė, kad jos verkta. Tai buvo pirmas debesis viršum nuostabios jų svajonys. Pirmieji Marijaus žodžiai buvo, kas tau? Ir jie atsakė, štai kas. Paskui atsisėdo ant suolo ties priebučių ir kol jis virpėdamas į susijaudinimo sėdosi šalia, kalbėjo toliau. Šį rytėvas man liepė būti pasiruošusiai, pasakė, kad jis turi reikalą ir kad mes, galimas daiktas, išvyksime. Marijų nuo galvos iki kojų nukrėtė šiurpas. Gyvenimo pabaigoje numirti reiškia išvykti, gyvenimo pradžioje išvykti reiškia numirti. Jau šešios savaitės Marijus pamažu išlėto palaipsniui diena iš dienos ėmė kozetę savo valdžion – Šis apvaldymas buvo grinai idealus, bet gilus. Kaip jau esame aiškinę, pirmojoje meilėje siela apvaldoma daug anksčiau negu kūnas. Vėliau kūnas apvaldomas pirmiau negu siela, o kartais siela visai užmirštama. Foblazai ir pridomai priduria, todėl, kad jos nėra. Bet laimė tas sarkazmas paprastas pikdžodžiavimas. Nuorodam. Fablazas beširdis ištvirkėlis 18 amžiaus prancūzų rašytojo Luve de Couvre romano kavalėriaus Fablazo nuotikiai 1787 metai herojus. Nuorodos pabaiga. Taigi Marijus valdė kozetę kaip valdomus dvasius. Bet jis gaubė ją visą, savo sielą ir pavydžiai ją laikė savo su nepajudinamu įsitikinimu, kad turi tam teisę – Jam priklausė jo šypsena, jos alsavimas, jos aromatas, gilus jos mėlynų akių spinduliavimas, jos odo švelnumas, kai jis paliesdavo jos ranką, žavingas apgamėlis ant kaklo, visos mintys.